inayo nyanja nyingi zaidi kwani wanachuoni waliotangulia wameandika vitabu kadha wa kadha ambazo kuwa zazungumzia swala la ilmu hasa wakazungumzia kuhusiana na ilmu na fadhila yake na wakazungumzia kuhusiana na alulama manhum wanachuoni ni kina nani na fadl ya wanachuoni ni ipi na kadhalika wakazungumzia talabatul ilmi na fadla ya talabatul ilmi na wakazungumzia adabu talab adab za kutafuta ilmu wal manhajiyya fi talab na mengineyo mengi tu ambokuwa yafungamana na ilmu kwa kuwa ni kikao cha kwanza na mjumuiko wa kwanza hatutoweza kuyachukua haya yote ni mambo ambayo kwa yahitajia muda mrefu na daura ya siku moja haitotosheleza hilo kwa hivyo tutachukua sehemu tu katika mengi hayo tutazungumzia alilmu fadluhu wa sharafuhu fadla ya elimu na utukufu wake kwa nini tuzungumzie maudhu hii <clears throat> hakika dini hii ya Kiislamu ilipoasisiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja katika karne ya sita na karne ya saba alikuja na ilhali watu wako katika giza la kuzagaa watu wako mbali na maarifa wako mbali na nuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma kuwa ni mwongozo na ni nuru kwa wanadamu wakati ambapo kuwa kulikuwepo na dola mbili mashariki na magharibi dola ya Fursi upande wa mashariki na dola ya Rum upande wa magharibi na kila dola mbili kila mojawapo ilikuwa inayo jambo ambalo kuwa watambulikana nalo ubabe wa kivita au ujuzi wa kibiashara na kiuchumi na mengineo haya ndo mambo ambayo kuwa walikuwa watambulikana nayo dola hizi lakini dola ya Kiislamu ilipowasisiwa na ikaja basi ikaja na hili jambo alilmu ikajulikana kwa swala zima la ilmu ikawa tofauti ya dola ya Kiislamu iliyoasisiwa na kusimamishwa yajulikana kwa swala la ilmu watu kutafuta ilmu na kupata mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwongozo sahihi kwa hivyo dini hii alama yake kubwa nembo yake ya kujulikana nayo ni alilmu ni elimu na kwa hakika katika mambo yote ambayo kuwa watu wazingatia kuwa ni maendeleo katika jamii yao hakuna mfano wa elimu hakuna mfano wa elimu lau watu watajigamba kuwa wamebobea katika masail ya tiba basi elimu iko juu yake kama watajigamba kuwa wana uzoefu na wana ujuzi kuhusiana na silaha na vita basi silaha hizi na vita vyao yote haiendi pasina elimu na kila jambo ambalo kuwa watu watajigamba nalo kuwa ni chao ni chetu aiywa basi iwapo itakosa misingi ya kielimu basi haitokuwa na manfa makubwa kwao na katika maudhu hii tunapotaja ilmu je ni ilmu gani ambayo kuwa ya kusudiwa maana ikitajwa ilmu fikra za watu zienda katika mambo tofauti tofauti uhandisi na nyanja zake au matibabu na nyanja zake uchumi na mengineo fikra za watu zielekea kule la makusudio ya elimu katika muhabara huu ni alilmu shar'i elimu ya kisheria elimu ya kisheria dalil kuhusiana na hilo ni hadithi ya Muawiya radhiallahu anhu as-sahih qala lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din asema mtume sallallahu alayhi wasallam yule ambekuwa Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi yufaqihuhu fi din basi humpa ufahamu wa dini yake hii ndio ilmu ambayo tuikusudia katika muhadhara huu na nini maana ya ilmu tazungumzia nukta mbili nukta ya kwanza taarifu ya ilmu na nukta ya pili ambayo kuwa ndiyo maudhuu ya muhadhara huu na mjumuiko huu fadhila yake na utukufu wake ama ilmu katika lugha wanachuoni wasema kuwa huwa biddul jahl kwa ufupi ni kile ambacho kuwa ni kinyume cha ujinga kinyume cha ujinga hadha huwa ilmu hiyo ndiyo ndiyo elimu na wengine akaendelea kwa kuieleza sana akasema idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jazima idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jazima wanachuoni wa usuli na wanachuoni wa kilugha wasema kuwa elimu katika kupambanua aiywa maratib za watu ku, kuwa na na elimu kunambo kuwa wanakuwa na shaka kunambo kuwa ni dhanna kwao yani hawalijui jambo kwa uhakika wake walakin taarifa ya elimu kuwa fulani ana elimu fulani ajua ni kuwa awe na sifa hii idraku shay ala ma huwa alayhi ni kuwa alijue jambo ajue kitu aiywa kwa hakika yake idrakan jaziman pasina kuwa na shaka kuhusiana nalo kuwa hili ni hili ni chupa chupa la maji hii ni simu aina fulani hiyo pasina kushuku kuhusiana na hilo kitu hiyo ni upande upande wa kilugha ama upande wa kisheria taarifa ya elimu katika sheria wanachuoni wengi wameataja taarifa ya elimu walakin tatosheka na kauli moja ama mbili kuhusiana na taarifa hii ambazo kuwa zimetaja au imekusanya taarifa zote Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimanallahu wa iyahu katika risala yake fupi thalathatu usul antaja katika almasail alarba alladhi yajibu ala kulli muslimin wa muslima taallumu au kuyajua masail nne ambazo kuwa mtu atakiwa kuyajua akataja la kwanza akasema al-awwalu al-ilmu jambo la kwanza ambalo kuwa ni wajibu kwa kila mmoja kulijua na kujihimiza kulitafuta la kwanza ni alilmu ni elimu kisha akawa ni mwenye kuifafanua nini hiyo elimu au ni elimu ipi hiyo akasema wa huwa ma'rifatullah wa marifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla akaifasiri ilmu kwa tafsiri hii kuwa elimu ambayo kuwa yakusudiwa katika sheria itakapokuwa ikitajwa katika dini ya Kiislamu alilmu ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kisha kuijua dini ya Kiislamu kwa mfumo wa dalili kujua jambo na dalili lake masala na dalil ambalo kuwa lai laisimamia hili masala hii ndo elimu katika ufahamu wa kisheria na hii taarifu ni taarifu fupi ambayo kuwa imekusanya taarifat za wanachuoni wengi ambao kuwa wameeleza kuhusiana na ilmu wakadhalika asema Sheikh al-Imam al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimanallahu wa iyahu katika nunia yake katika beti zake za nunia asema alilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ahlul irfani nini ilimu alilmu ni ile ambayo kuwa yaja qala Allah asema Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndiyo ilimu qala rasuluhu kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ansema kadha wa kadha hiyo ndiyo ilimu qala as-sahaba masahaba ridwanullahi alaihim wamesema kadha wa kadha hum ahlul irfani hao ndo wajuzi elimu yatoka kutoka sehemu hizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa mtume wake ambaye ndiye mpokezaji kutoka kwa Allah na kumfikishaji kwa waja wake kisha sahaba ambao kuwa ndio wenye kuieneza elimu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam elimu ni ilokuja kutoka kwa pande hizo ama wengineo wote naam pasina Allah subhanahu wa ta'ala kitabu chake na mtume wake na sunna zake na masahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam basi ni fikra za wanadamu ni ijtihad elimu ambayo kuwa ime imelelewa toka uchanga kadri kidogo kidogo mpaka ikakuzika ikakolea na mara huwa ni sahihi na mara huwa ni yenye kosea ama ilmu ambayo kuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na masahaba zake ridwanullahi alayhi ajma'in ijma yao basi hiyo ndio ilmu sahihi thabit ambayo kuwa haina shaka ndani yake hii ni taarifu ya ilmu katika katika sheria na nini hakika ya ilmu hiyo asema mwanachuoni Ibn al-Qayyim rahimanallahu wa iyahu katika kitabu al-fawaid katika unwan hakikatul ilm wal iman hakika ya elimu na iman nini asema rahimanallahu wa iyahu katika maneno yake akasema walakin akthara an-nas khalatu fi haqiqati musamma alilmi waliman watu wengi inapotajwa elimu na iman basi ni wenye kukangamana kuchanganya taarifa na ufahamu wa mambo haya yani hawaifahamu ufahamu wa sahihi nini elimu nini iman alladhaini bihima saada war-rif'a naam wa fi haqiqatihima aywa saada fi dunya wal-akhirah watu huijui hawaijui hakika ya elimu na iman elimu na iman alladhaini bihima as-saada ambayo kwamba elimu na iman kunayo saada mafanikio aiywa warifa na utukufu aiywa katika dunia na akhira watu hawajui hakika ya mambo mawili haya elimu na iman hata inna kulla ta'ifatin tadhunnu anna ma ma'aha min al-ilmi wal-iman huwa hadha alladhi bihi tunalu saada hata ufikia hatua kuwa kila kundi la watu kila umma aiywa hugamba na hudhania kuwa anna ma maaha min alilmi kuwa kile ambacho kuwa wanakijua na ile imani ambayo kuwa wameshikamana nayo aiywa huwa alladhi bihi tunalu saada wadhania kuwa ndiyo elimu na imani ambayo kuwa watu wanali saada kwayo kila ambaye kuwa anayo ilmu ambayo kuwa yatokana na kwao na imani kulingana na itikadi ya dini zao basi hudhania kuwa hiyo ndio elimu sahihi hiyo ndiyo akida ya kikweli kila mmoja adhania vile walaysa kadhalika asema al-imam rahimahullah na ilhali sivyo wanavyodhania hali sivyo wanavyodhania bal aktharuhum laysa ma'ahum imanun yunji wala ilmun yarfa bali wengi wao tu hawana ila, hawana imani almunji ambayo kuwa ni yenye kumwokoa mtu kutokamana na na hilak kutokamana na maafa wala ilmun yarfa wala hawana elimu yenye kunyanyua hadhi zao hawana elimu yenye kuendeleza maisha yao wakawa ni watu watukufu bal qad saddu ala nufusihim turqa alilmu waliman bali wao kushikamana na hivyo ambavyo kuwa wadhania kuwa ni elimu na imani wakajifungia njia ya elimu sahihi na imani ya kweli wakajifungia aiywa alladhaini jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wakajifungia njia ya elimu na imani alokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam wadaa ilayhima al-umma elimu na imani ambayo kuwa alilingania aliwaitia umma wote wawe ni wenye kuikubali wakana alayhima wa ashabuhu min ba'dihi elimu na imani ambayo kuwa alikuwa ndani yake yeye pamoja na masahaba zake watabiuhum aywa na wote ambao kuwa waliwafuata masahaba alama na hijhimu atharihim aywa wakajifungia njia alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallama ya elimu na imani yote ni kwa kuwa yale ambayo wameshikamana nayo wadhania kuwa ni elimu na ni imani ya hakika kwa hivyo katika kauli yake al-Imam rahimanallahu wa iyahu naam atubainishia kuwa na atutanabahisha kuwa kile ambacho kuwa alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake hadha huwa ilmu hiyo ndiyo elimu ambayo kuwa mtu ataka ayo ni mwenye kujishughulisha nayo ama mengineyo ambayo kuwa watu wayataja ama wanayaita kuwa ni elimu wanaita kuwa ni imani basi tujue kuwa siyo hakika ya elimu wala siyo hakika ya imani nadhani mpaka hapa tumfikia nukta ya kujua ilmu ambayo kuwa twaizungumzia nukta ya pili katika muhadhara huu ambayo kuwa ni fadluhu wa sharafuhu fadla ya ilmu na utukufu wake hakika elimu wanachuoni wamezungumzia kuwa mazungumzo mengi kwa namna na mbinu tofauti tofauti katika kuelezea fadhila na sharaf ya ilmu na kwa nini tuzungumzie fadhila hii hii ni kwa kuwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka na kurunul mufaddala kuondoka zile kundi zilizokuja baada yake sahaba tabiin tabi tabiin kuondoka umma ikawa yaingiwa na upungufu alipokuwa mtume umma ilikuwa ina hadhi wakadhalika sahaba umma ilikuwa ina enzi na cheo kwa kuwa walishikamana na mwongozo na ilmu aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ama baada ya hapo ikawa yaingia udhaifu katika umma ikawa watu watekwa na fikra tofauti tofauti za kimagharibi za kimashariki kila mmoja amvutia mpaka umma ukawa umeingia katika umeingia katika hali ya udhaifu ambao kwa tunaushuhudia leo hii udhaifu ambao kwa tunaushuhudia leo hii ili turudi katika izza na utukufu ambao kwa tulikuwa ndani yake lazima turudi tuangalie waliokuwa ndani yake wale wema waliotangulia asema al-Imam Malik rahimanallahu wa iyyahu walan yasluha au walan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalu katika kauli yake mashhur na wala umma huu hali waliokuwa ndani yake hali mbovu hii hawatakuwa ni wenye kutengenea na kurekebika na kuboreka hali yao naam mpaka warudi katika yale ambayo kuwa wa mwanzo wao walikuwemo ndani yake mpaka turudi katika yale ambayo kuwa wa mwanzo wetu walishikamana nayo masahaba ridwanullahi alaihim ajmain walishikamana na nini ndipo hapo umma huu utarudi katika utukufu wake na enzi wake kwa hivyo umuhimu wa kuzungumzia maudhu hii ni ili tutanabahishe na tuzinduane kuwa elimu ya dini yetu ni elimu yenye utukufu na ndo sababu ya utukufu wetu elimu ya dini yetu ndicho ambacho kuwa kitatupa utukufu na enzi na tukarudi katika ile hali ambayo kuwa waliotangulia salafu swali walikuwa ndani yake ndiposa tuizungumzia jambo hili na watu wengi sasa hivi ikitajwa elimu basi wajua kuwa ni elimu na ya uhandisi na mengineo ama ukitaja ilmu ya dini basi wa kuona ni mtu ambaye kuwa unzuba ni mtu ambaye kuwa uko usingizini au hii ni ilmu ya watoto wadogo wapelekeni kule madrasa wakasome kule ama sisi ambao kuwa barobaro na wazima ambao kuwa tumeinukia la ni mambo ambayo kuwa sio katika umri wetu yafaa tujishughulishe nayo hii mazungumzo ya mtu ambaye kuwa hajui thamani ya dhahabu aiona dhahabu akidhania kuwa ni mchanga na hakika ya dhahabu ni kutokana na mchanga walakini ni mtu ambaye kuwa hajui kufafanua kupambanua baina ya dhahabu na baina ya mchanga akayaona yote kuwa ni, ni udongo na utupu si lolote akazungumza mazungumzo ya mtu mtupu yadhan billah walakin katika mchanga kunao dhahabu katika mchanga kunao dhahabu waijua wenye hibra katika fadla ya ilmu asema al-allama ibn qayyim rahimahullah wa iyahu katika kitabu chake al-fawaid fasharafu alilmi bihasabi sharafi ma'lumihi utukufu wa elimu yoyote ile yatokamana na utukufu ya kile ambacho kuwa chasomewa wa shiddatul haja ilehi na kadhalika yapata utukufu kwa vile haja ya watu ilivyokuwa kuhusiana na jambo hilo walaysa dhalika illa alilma billahi wa tawabi dhalika na utukufu wa hakika haipatikani illa kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwani nani ambekuwa anayo utukufu zaidi yake Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote kwa hivyo kujifunza kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni elimu ambayo kuwa ina hadhi ya juu na chochote ambacho kuwa chafuatilia hilo kumjua mtume wake kujua dini yake na yote yanayofungamana na Allah subhanahu wa ta'ala inapatiwa kipaumbele inakuwa ina hadhi zaidi ya kinginecho kwa hivyo sharafu ilmi bi sharafi maalum utukufu wa elimu yatokamana na utukufu ya kile ambacho kuwa wakisomea kama wasomea kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala fala shakka elimu hiyo labda iwe juu ya kila kitu juu ya kila kinachoitwa elimu rahimahullah kwa maneno yake haya ambayo kuwa ni ya thamini wakala ibn jawzi rahimahullah na kadhalika asema mwanachuoni ibn jawzi katika saidul khatir kitabu chake saidul khatir walaysa fil wujudi shay'un ashrafu min alilm na hakuna kitu katika alwujud katika hii ulimwengu kilichokuwa na cheo na hadhi kuliko elimu hakuna kitu chenye hadhi na sharafu ya juu kuliko kuliko elimu kifa la wa huwa dalilu vipi siwe ni elimu na elimu hiyo ndiyo dalili nam fa idha udima waqa dalal kwani ikikosekana elimu basi watu watapotoka wote njia ikikosekana dalili ikikosekana elimu basi kila mmoja atakuwa ni mwenye kupotoka njia kwa hivyo maneno yao hawa wawili wanachuoni ya tuashiria na umuhimu wa hili jambo inshallah tutataja na katika nikat nukta nukta maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuonyesha utukufu wa elimu maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kadhalika maneno ya wanachoni la kwanza katika fadhlul ilm ittisafu llahi subhanahu wa ta'ala bihi wa thanauhu bihi ala nafsihi kinacho ashiria utukufu wa elimu ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu nayo aiywa amejisifu na ilmu hii katika ayati nyingi katika Qur'an majjada nafsahu bil ilmi faqal alijitukuza kwa elimu aliposema wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu na niye Allah subhanahu wa ndiye mwenye ufunguo za mambo ya ghaib ambayo kuwa hatuyajui la ya'lamuha illa hu hayajui yalofichika illa yeye Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahri na ajua kila kilichoko barini na baharini katika nchi kavu na katika bahari Allah subhanahu wa ta'ala ayajua yote haya wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha na wala hamna jani la mti lenye kuanguka illa Allah subhanahu wa ta'ala analijua wala habatin fi dhulumatil ard na wala hamna tembe katika giza la ardhi wala ratbin wala kitu ambacho kuwa kilikuwa bisi wala yabisin wala kilichokauka illa fi kitabin mubin illa kimesajiliwa elimu kuhusiana nalo kama ilivyotangulia katika darsa ya kwanza kuhusiana na akida ilipozungumziwa kuhusiana na qadar aiywa ikatajwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ya qadar ni mtu kujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ahata bikulli shay'in ilma kila kitu ambacho kuwa kipo Allah subhanahu wa ta'ala ana elimu kuhusiana nalo la ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ard hamna kitu mbinguni wala ardhini ambacho champonyoka Allah subhanahu wa ta'ala asilijue Mola ambaye kuwa tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hamna chochote kinachomponyoka kinachofichikana asiyo ni mwenye kulijua ta'ala Allahu andhalika bali kila kitu analijua kama alivyojisifu katika hii aya wakala tabaraka taala wakadhalika asema هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يا الله سبحانه وتعالى ندي الزيومبا من سابا نأرض سابا في ستة أيام كتيكا كبينتشا سيكو ستة ثم استوى على الأرش كيشا أكاوني من يكون ينوكا جوي أرشياك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها أجوا كنا تشوينجيا كتيكا أرضي wama yakhruju minha na kinachotoka katika ardhi hamna chochote kinachoingia ardhini illa anakijua Allah subhanahu wa ta'ala na chochote ambacho kuwa chatoka katika ardhi Allah subhanahu wa ta'ala ana ilmu kuhusiana nalo wama yanzilu minas samai wama yaruju fiha na wala hamna kitu ambacho kuwa chashuka toka mbinguni ila anakijua Allah subhanahu wa ta'ala na hamna kitu ambacho kuwa chapaa kuelekea mbinguni ila Allah subhanahu wa ta'ala anakijua na katika ayat nyingi subhanahu wa ta'ala ajitaja na ajisifu wa huwa al-alimul hakim wa kana Allah bikulli shay'in alima ahata bikulli shay'in ilma Mwenyezi subhana subhanahu wa ta'ala ajua kila jambo kule Allah subhanahu wa ta'ala kujisifu na kujiadhimisha na hii sifa ya ilmu ni dalili ya kuwa swala la ilmu linalo utukufu inayo utukufu ya pili katika kuonyesha fadhila ya ilmu annahu akhasu sifati ar-rusul al-kiram wal anbiya al-idham alayhim as-salatu was-salam elimu ni mojawapo ya sifa za kipekee ya mitume alayhim as-salatu was-salam ni sifa ya kipekee kwa mitume aiywa wabal afdalu sifatihim ba'da an-nubuwah wa risala bali ndiyo katika sifa bora zaidi ya mitume baada ya sifa ya utume na risala baada ya wao kusifika kuwa ni mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wajumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala hawana sifa nyingine ambayo ni bora kuliko kuliko ilmu atna Allahu alaihim bihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu nayo katika ayat idda katika Qur'an asema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na babetu Adam alayhi salatu wasalam وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرضهم على الملائكة na Allah subhanahu wa ta'ala alimfunza Adam alayhi salam majina ya kila kitu kisha majina haya au vitu hivi akavileta mbele ya malaika akawauliza aiywa ambiuni biasma'i haula in kuntum sadikin nijulisheni kuhusiana na majina ya vitu hivi iwapo nyinyi ni wa kweli katika kisa hichi ikawa kuna majadiliano baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na malaika zake pale malaika alayhimus salatu wassalam walipokosa kujua cheo cha huyu mwanadamu au Adam alayhi salam na vizazi vyake wakaona huyu atakuwa ni kama wale viumbe ambao walikuwa kabla yao katika ardhi watakuwa ni wenye kumwaga damu na kufanya ufisirifu katika ardhi wakaona huyu mwanadamu kadhalika atakuwa kadhalika ikawa wamjadili Allah subhanahu wa ta'ala asijalie katika ardhi kiumbe ambaye kuwa ataleta mafsada Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akataka kuonyesha hadhi ya huyu mwanadamu iwapo atakuwa na kitu iwapo atakuwa na sifa fulani atakapotumwa katika ardhi hii basi hatakuwa ni mtu mwenye mafsada ni mtu mwenye kumwaga damu ikawa sifa hiyo nini ni ilmu ndipo alipowajulisha utukufu wa Adam alayhi salam kwa elimu akawa ni mwenye kuamrisha basi msujudieni lil lilmalaikati sujudu li adam fasajadu msujudieni huyu adam kwa kuwa amewapiku amewatangulia katika fadhila je kutokamana na maumbile yake la bali malaika maumbile yao am, ni bora zaidi yetu sisi wanadamu wanayo nguvu zaidi yetu sisi wanadamu wanayo sifa za kimaumbile ambazo kuwa sisi hatu ingii katika vipimo vyovyote baina yetu na wao bali kilichomfanya Adam alayhi salam na atakaomfuata katika vizazi vyake kuwa bora zaidi ya malaika ni alilmu ikaonyesha kisa hiki aiywa utukufu wa elimu wakadhalika asema kuhusiana na babetu Ibrahim alayhi salam watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim na hakika hizi ni hoja zetu ayat zetu ambazo kuwa tulimpa Ibrahim alayhi salam yani elimu tulimfungulia elimu aiyo ala kaumihi juu ya kaumi yake tulimfungulia Ibrahim alayhi salam elimu juu ya kaumi juu ya kaumi yake narfa'u darajatin man nasha kwa hii elimu nyanyua daraja ambayo kuwa twamtaka katika hoja zetu aiyo inna rabbaka hakimun alim hakika mola wako naam hakimun ni mwenye hekima kwa yale ambayo kuwa anayafanya anayatenda alimun ni mwenye ujuzi na elimu kuhusiana na kila jambo ndiposa akampa Ibrahim alayhi salam elimu wakadhalika amsifu Yusuf alayhi salam kwa hii elimu walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wakadhalika najzi almuhsinin na Yusuf alayhi salam alipofikia ubarobaro kijana aiywa atainahu hukman wa ilma tukampa hukm aiywa kuwa ni mtawala wa ilman na kadhalika tukamtunuku elimu pamoja na kuwa ni mtume lakini akawa ni mwenye kutajiwa sifa mbili khas ambazo kuwa akanyanyuka aka nazo hadhi hukman wa ilma akapewa hikma nam na hukmu wa ilm na elimu واثنى على موسى عليه السلام na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu nabii wake Musa alayhi salam walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wakadhalika najzi almuhsinin kama alivyosema kuhusiana na Yusuf alayhi salam wa athna ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallama na kadhalika akamsifu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama akisema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli intabih tanabahini katika hii aya ndiye Allah subhanahu wa ta'ala aliyemtuma mtume wake bilhuda wa dini alhaq bilhuda kwa mwongozo wa dini alhaq na dini ya haki wanachuoni wa wamefasiri alhuda huwa alilmu nafi huda mwongozo ni elimu yenye manfa ilmu ambayo kwa tumeifasiri qala Allah qala rasuluhu qala sahaba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amemtuma mtume wake kwa ilmu hiyo alhuda wa adinu alhaq wakafasiri wanachuoni alamalu swali matendo mazuri kwa mawili haya liyudhhirahu ala dini kulli ili dini yake iwe na utukufu na cheo juu ya dini zingine zote tutataka utukufu tutataka kuwa watabaka la juu basi mawili haya bilhuda wa dini alhaq kwa elimu na matendo mema sio kwa nguvu na misuli au kwa fikra au kwa ujenja mwingi la hasha au kufuata aiwa mienendo za wa magharibi na mfano wake la tutatumbukia katika shimo walilotumbukia ndani yake maafa yanayowasibu itatusibu na sisi kadhalika walakin twataka kufanikiwa twataka kufaulu basi ni kwa mawili haya بالعلم النافي وعلم النافي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح kisha tukawa ni wenye kutenda matendo ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kwa hivyo katika katika aya hii kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsifu mtume wake na dini yake aiwa kuwa, kuwa amewapa alilmu walamalu salih yote ni katika jumla ya fadla ya ilmu asema mwanachuoni alhafidh katika kusanya maana ya hizi ayat kuhusiana na fadhila ya manabii ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu kwayo wa kana fadlu abina adama fil kadimi alal khalaik bil ilmi min ta'limi rabbihim kadhaka yusuf lam tadhhar fadilatuhu lil alamin bighayri al ilmi wal hikami وما اتباع كلم الله للخضر المعروف إلا لعلم أنه منبهم مع فضله برسالة الإله له وموعد, وموعد وسماء منه للكلم asema al-Hafidh al-Hakami katika ubeti hizi wa kana fadlu abina fil qadimi alal ahla alal amlaki bil ilmi min ta'limi rabbihim na ilikuwa fadla ya babetu Adam alayhi salam sio kutokana na kitu kingine illa bil ilmi min ta'limi rabbihim ni kutokamana na ilmu alofunzwa na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni bora kuliko wote waliokuwa katika watakaokuwa katika ardhi kadhalika Yusuf lam tadhhar fadilatuhu na kadhalika Yusuf alayhi salam na kisa chake chajulikana katika sura tu Yusuf alikuwa kijana ambaye kuwa ameingizwa katika sijin ameingia katika sijin na tunavyojua kuwa mtu ambaye kuwa aingia katika sijin katika gereza au akafungwa ni mtu ambaye kwa hamtompa hamtompa umuhimu wote wala hadhi yote hamtamchukulia kuwa ni mtu wa umuhimu walakin kwa ajili ya ilmu ikawa ni mwenye ikawa ni yenye kumtoa katika ile manzila ya chini mpaka ika ikamnyanyua daraja na narfa darajati man nasha kama ilivyokuja katika suratu Yusuf tunyanyua hadhi za watu ambao kuwa tuwataka aiywa kwa kwa fadhila ilmu nam bighairi ilmu wal hikma wamattiba'u kalimillahi lilqadiri na wala kalimullah Musa alayhi salam hakuwa ni mwenye kwenda kumfuata Khadir alayhi salam aiyo huyu bwana mcha mja mwema katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam alikuwa ni mwenye kumfuata na kwenda kumtafuta kwa nini Khadir al-ma'ruf illa liilmin liilmin anhu munbahim yote kutokamana na ilmu ambayo kwa Musa alayhi salam hakuwa ni mwenye kujua ali, ali, aliuliza Musa alayhi salam je kuna mtu katika ardhi hii kweli anayo elimu kuniliko mimi yani mtu ana utukufu kuniliko mimi aiywa basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamletea wahi nam na Khadir kunaye mja wetu Khidr alayhi salam aiywa ambaye ana ilmu kukuliko kuna mambo ambayo kwa wewe huyajui Khadir anayajua ikawa ni jambo ilomtia ari Musa alayhi salam itakuwaje kuwa huyo bwana anayo ilmu sina ilmu hiyo kwa hivyo labuda niende kwake ili nikajue ni ilmu gani ambayo kuwa ana maafadlihi bi risalati ilahi lahu pamoja na fadla ya kuwa yeye ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wa mau'idin na pamoja na yeye Musa alayhi salam alikuwa na fadla ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala wa sama'in minhu al-kalim na pamoja na kuwa alikuwa na fadhila ya kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja walakin alipojua kuwa kuna mja ambaye kuwa ana ilmu zaidi yangu basi yule mja itakuwa anayo jambo ambalo kuwa ni bora kuliko kuliko mimi na hii cheo ambayo yote ninayo ikawa ni sababu yeye kuondoka kwenda kumtafuta Khadir alayhi salam ili kujifunza ambayo kuwa hayajui hiyo yote ni katika jumla ya fadhila ya ilmu يتلاتو كتك فضل علمه أثنى الله على هذه الأمة بالعلم والحكمة مزمك سبحانه وتعالى أم يسف أمه وكسلامه وإليمه نحكمة قال تعالى هو الذي بات في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويؤلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الله سبحانه وتعالى بات في الأميين رسولا alituma katika أميين umiyin watu ambao hawana mafungamano na elimu yote hawajui lolote hawajui kuandika hawajui kusoma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatumia mitume minhum mtume miongoni mwao yatlu alaihim ayati akiwafunza ayati zake Allah Subhanahu wa Ta'ala wayuzakihim na akiwatakasa kwa matendo mema akiwafunza matendo mema wayafanye wayualimuhum alkitabu walhikma akawa ni mwenye kuwafunza huyo mtume aiwa alkitabu walhikma maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kuwa ndio chimbuko cha ilmu wal hikma na sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin na ilhali pale mwanzo ingawa walikuwa katika dalali mubin upotofu wa wazi walipokosa ilmu ya kitab na ilmu ya hikma sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam kanu fi dalalin mubin na pamoja kuwa zama zao kulikuwepo na dola mbili kama tulivyotaja katika mwanzo wa darasa kwa kulikuwepo na Rum na kulikuwepo na Furs ambao kuwa walikuwa wamebobea na wametangulia lakini pamoja na hilo ikahesabika kuwa walikuwa ni wapotofu wote mpaka iwajilie elimu ambayo kuwa itawanyanyua hadi zao hii katika fadhila ya ilmu arabi <clears throat> jambo la nne katika fadhila za elimu مدح الله به العلماء لأنهم يعلمون عظمة الله وجلاله Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu wanachuoni kwa elimu amewasifu wanachuoni kwa elimu kwa kuwa kwa kupitia elimu wajua utukufu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala na mambo ambayo kuwa anastahiki Allah Subhanahu wa Ta'ala qala Allah Ta'ala inma yakhsha Allah min ibadihi alulama hakika si wengineo wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika waja zake na illa ni wanachuoni wanachuoni ndio wenye kum, kumwogopa na kumwenzi Allah subhanahu wa ta'ala peke yao katika jumla ya wanadamu wote kwa nini kwa kuwa wanayo ilmu kuhusiana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhusiana na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayataka wakayajua uhalali wake na uharamu yake na mambo ambayo kwa amewakataza kizuri wakalifanya na kibaya wakawa ni wenye kuyaacha ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwasifu baina ya wanadamu wote inama adatu hasrin hili ni tamko au kiambishi chenye kufunga hukumu kuwa hukumu hii haipatikani ila kwa watakaotajwa inama yakhsha Allah haitopatikana khashia ya kikweli na ila kwa alulama kwa wale ambao kuwa wamepokea wame elimu wakadhalika stashhada subhanahu nam biuli ilmi ala ajal mashhud alayhi kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwachukulia wanachuoni wenye elimu aiywa kuwa ni mashuhuda washahidi katika jambo kubwa la kushuhudiliwa yani wanatafutua katika wanadamu watu ambao kuwa ni waadilifu ambao wastahiki kuwekwa katika kikao cha kushuhudilishwa yani ukweli haikupatikanwa ila watu wenye elimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawashuhudishia katika jambo ambalo lilikuwa ni kubwa asema wa taala shahida atoa ushuhuda Allah Subhanahu wa Ta'ala annahu la ilaha illa huwa kuwa hamna wa kuabudiwa kwa haki ila yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala wal malaikatu wakadhalika malaika wakawa ni wenye ku, kuingizwa katika washahidi wa jambo hili wa ulul ilmi kisha watatu katika jambo hili kushuhudishwa ni wanachuoni hii yote ni fadhila kutokamana na fadhila ya ilmu wala hawakutajwa matajiri au watu wenye nguvu au wafalme na watu tabaka tofauti tofauti la bali walioshuhudishwa hapa aiwa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kushuhudia nafsi yake akawashuhudishia malaika zake ambao hawatamki illa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha kisha katika wanadamu wote wakaekwa katika washahidi ni wanachuoni aiywa kwa kuwa wanayo ilmu hiyo ni dalili ya fadhila ya ilmu الخامس يتانو قال طائفة من أهل العلم كيبوزيتش وانا, وانا, وانا علمو أو وانا شوني وانتجي وكسيما لم يأمر الله نبيه أيوة صلى الله عليه وسلم أن يطلب الإزدياد من شيء إلا من العلم حيجبت كان الله سبحانه وتعالى كم متمواكي كم تاكا كم illa ni elimu peke yake haijapatikana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume wake aiywa taka nikuongeze mali nikuongeze kadha nguvu na ufalme na utawala la haijapatikana hayo bali iliyopatikana tu ni kuwa Mwenyezi Mungu amwambia mtume wake aiywa amuombe amuongeze ilmu qala ta'ala fata'ala Allahu al-maliku al-haq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه وقل ربي زدني علما امتكوك الله سبحانه وتعالى مولا وكولي مفلم وكولي ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك من قبل ان يقضى اليك وحي نوالا اسفاني هراكا ايوه katika kusoma القرآن قبل huja maliziwa ku, kufunzwa na Jibril alayhi salam aywa wa qur rabbi zidni ilma bali omba Allah akuongeze elimu juu ya elimu ambayo kuwa unayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuelekeza katika dua nam iwapo ataka kitu aongezewe basi na asiombe kingine aiywa rabbi zidni rabbi zidni ilma muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akuongeze akuongeze ilmu kwa nini hii yote kuonyesha ufadhila na ubora wa elimu na katika hadithi sahihi asema mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abu Dharr ya Abu Dharr inni uhibbuka fala tad'anna dubra kulli salah an taqula rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan salihan Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Abu Dharr aiyo hakika mimi ninakupenda basi usiache kusema baada ya kila swala ya alfajiri hii dua rabbi zidni ilman nafi'a e mola wangu niongeze elimu yenye manfa rabbi zidni ilman Nafian akamtajia muombe Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kila swala na ya faradhi ya alfajiri aiywa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuongeze ilmu nafi wazidi wanachoni wakisema lianna fi ziyadihi ziyadun fil iman kwa kuwa pindi mtu atakapoongezeka ilmu basi kadhalika imani yake itaongezeka mtu kadri ya imani yake ni kadri ya ilmu aliyokuwa nayo iwapo imani ya mja ni kidogo basi yatokamana na ilmu yake kuwa chache wa fi tahqiqihi wa fi tahqiqi sharia wakadhalika fi ziyadi alilm kila mtu anapozidi kuwa na elimu azidi kuifahamu na kuhakikisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wa fil ubudiyya wakadhalika kila pindi mtu anapozidi kuwa na elimu ndivyo anavyozidi kuwa mja mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo wa fil amal na ndivyo anavyozidi kadhalika kutenda matendo ambayo kuwa yafikiana na matakwa na ridha zake Allah subhanahu wa ta'ala wa fil jihad na kadhalika kila anapozidi kuwa na ilmu ndivyo anavyozidi kuwa mtu mwenye kujitahidi kujitolelea katika kusimamisha haki wa fi athari dhalika ala khasati insan na kadhalika kila mtu anapozidi kuwa na elimu ndivyo anavyozidi kujiathiri anavyoathirika katika nafsi yake na mwenendo ambao kuwa ni mzuri wala amati nas na kadhalika kila anapozidi mtu kuwa na elimu ndivyo anavyokuwa na athari katika watu kila mtu anapokuwa na ilmu kila mtu anapokuwa na ilmu aiwa ndivyo anavyoweza kushawishi watu kuwaelekeza watu naam kuwa kuelekeza watu katika jambo ambalo kuwa ataka kuwaeleza hii yote ni kutokamana na athari ya ilmu la sita katika fadla ya elimu qala Allah ta'ala yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya sura al-mujadila asema kuwa awanyanyua alladhina amanu minkum anawanyanyua wale walioamini katika wanadamu nyinyi aiywa walladhina utul ilma darajat na wale ambao kuwa wameipata ilmu anawanyanyua darajat juu ya wenzao katika aya hii imetajwa watu sampuli mbili wa kwanza ni umumul mu'minin waumini kwa jumla waumini kwa jumla kisha wa pili walladhina utul ilma wale ambao kuwa wame wameipata elimu waumini wanachuoni wanachuoni ni katika jumla ya waumini wanachuoni ni katika jumla ya waumini lakini walipokuwa na hadhi juu ya wenzao ikawa watajwa khas baada ya kutajwa watu kwa jumla ikawa ni wenye kutajwa wao khas kama ilivyokuwa katika suratul qadar mfano wake tanazzalul malaikata waruhu fiha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kuwa huteremka katika lailatul qadr almalaika malaika wote hushuka akataja jumla kwa jumla kisha akataja khas waruh na kadhalika ruh yani jibrail alayhi salam kwa nini atajwa naye katika jumla ya malaika kwa ajili ya cheo chake kwa ajili ya hadhi yake katika jumla ya malaika fakadhalika wanachuoni katika jumla ya umini wao wana wanayo hadhi zaidi ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawataja hasa asema mwanachoni alhafidh alhakami katika nunia yake kafaka fi fadlil limi an rafa'u min ajlihi darajatin fawqa ghayrihim yatosheleza kuonyesha fadla ya ilmu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua darajat fawqa juu ya wengineo katika wanadamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewataja kwa kuwanyanyua darajat wanachuoni juu ya juu ya wanadamu wengineo wote yatosha kuwa ni fadhila ya elimu ya saba katika fadhila ya ilmu hiya min alkhair alkathir nam yu'ti Allahu abdahu hii ndo katika jumla ya khairi nyingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake kama ilivyokuja katika aya ya sura al-Baqara asema tabarak wa ta'ala yu'ti Allahu alhikmata man yasha wa man yu'ta alhikma faqad utiya khairan katira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampa hekima yani elimu man yasha yule amtakaye katika waja zake katika waja zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huchagua wale ambao kuwa anawapatia anawatunuku hikma elimu aiywa na hu, hapa mashia aiywa mashia kile ambacho kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakipenda yake haifahamiki isifahamike kuwa hikma man yasha ni kuwa hata mtu ambaye kuwa ni mjeuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dhalimu ni mwasi akapewa hikma sio katika ufahamu wa aya hii bali man yasha ni yule ambaye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamridhia na anampenda nam ndiye ambaye kuwa anampa hikma na elimu waman yuta alhikma faqad utiya khairan katira ushahidi na ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa elimu faqad utiya khairan katira basi atakuwa mpatiwa nam khairi nyingi zaidi atakuwa mpatiwa kheri nyingi zaidi ya ulimwengu na akhera na kadhalika katika hadithi ambayo kwa tulisoma katika sahihain hadithi ya Muawiya radhiallahu anhu asema mtume sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi aiywa man yule yote katika wanadamu aiywa ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amtakia khairi khair ismu nakira nam ismu nakira tadullu ala al ambayo kuwa yaashiria kuwa ni khairi sampuli zote ya khairi ambaye ataka khairi basi yoyote ile yufaqihu fi din basi awe na fikhi na ufahamu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni dalili nam ya fadla ya ilmu ambayo kuwa tuizungumzia ilmu sharia ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua mtume wake na kujua sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni dini yake <clears throat> jambo la nane au nukta ya nane katika fadhila ya elimu anna alilma hayatun wa nurun tujue kuwa elimu ndiyo uhai wa kikweli na ni nuru mwangaza waljahlu mautun wa dhalama wa dhulma na ujinga kukosa elimu aiwa ni maut ni umauti wa dhalama na ni giza mtu kuwa na elimu basi yuko katika uhai yuko katika nuru na mtu kukosa elimu ya kisheria basi ni maiti atakuwa ni ni ahyaun amwatun ghairu ahya ni mtu ambaye kuwa atembea baina ya watu na ilhali yahesabika katika katika wafu aiywa na yuko gizani aiywa wa sharru kulluhu sababuhu adamul hayati wan nur na shari yote kama ambavyo wataja Ibn Qayyim aiywa shari yote yatokamana na kukosekana kwa uhai wa elimu aiywa wa nur na, na nuru ya kielimu shari yote yatokamana na watu kukosa elimu <clears throat> wal khairu kulluhu sababuhu an-nur wal hayat na khairi yote kadhalika sababu yake ni kupatikana kwa nuru na uhai wa elimu ikipatikana elimu ya kisheria elimu ya dini basi uhai na khairi yote yapatikana fa inna nura yakshifu an haqa'iqil ashya kwani itakapopatikana mwangaza na nuru basi hakika ya kila kitu kitajulikana kuwa hii ni njia huku kuna mwiba huku kuna kadha itajulikana wa ila ikikosekana nuru ya elimu basi watakaoanguka mashimoni watakaoanguka kuwa ni mawindo ya wanyama naam watu watapotea watu watafikwa na kila aina ya balaa wayubayinu maratibaha wakadhalika elimu ndiyo yenye kubainisha martaba ya kila kitu vitu vyote haviko katika katika daraja moja mathalan maji ambayo kwa twanya tunazinywa aiyo katika chupa hizi kutokamana na ilmu twajua kuwa kampuni hii sio sawa na kampuni fulani na wala sio sawa na kampuni ya tatu na kampuni ya nne kutokamana na ilmu wa illa ingekosekana ilmu basi kila mtu angetia maji kwenye chupa na akakupatia na ukayaona kuwa yote ni sawa wa hakadha ilmu yatoa tofauti baina ya kila kitu katika yale ambayo kuwa tunayashuhudia na tunayasikia aiyo niposa ukienda kununua mathalan simu leo hii kila mtu mpaka ajue model gani yani sifa zake zote utakapojua ndipo mtu asema khalas hilo nalitaka na bei hiyo yaistahiki wa ila lao ingekuwa ilmu inkosekana basi chochote ambacho kuwa kinabeba jina la simu basi mtu angelichukua na tie mfukoni nayo simu walakin kwa kutokana na ilmu mtu akawa ni mwenye kubainisha baina ya vitu qala Allah ta'ala aw man kana maitan fahinahu وجعلنا له نورا yamshi bihi fi nnas kama mataluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha je yule ambaye kuwa alikuwa aman ah, kana maitan fahinahu alikuwa ni maiti kisha tukawa ni wenye kumhuisha kwa nuru ya elimu mtu katika hii aya fahamuni barakallahu fikum kabla ya elimu aisabika mayit kwa dalili ya aw ah, kana maitan faahyainahu je yule ambekuwa alikuwa ni maiti kabla ya kuwa na elimu faahyainahu tukawa ni mwenye tukawa ni wenye kumhuisha kwa elimu wajaalna lahu nura yamshi bihi tukamjalia anayo nuru anayo elimu ambokuwa yamuongoza njiani fi baina ya watu aiywa kama mathaluhu fi dhulumati laysa kharijin minha je huyu yuko sawa pamoja na yule ambaye yuko katika giza la ujinga aiywa laysa kharijin minha na si mwenye kuweza kutoka kutokamana na ujinga huo je wako sawa baina yule ambaye kuwa tumuhuisha kuwa uhai wa kielimu akawa anayo nuru atembea nayo baina ya watu ni sawa na yule ambaye kuwa yuko katika katika ujinga ambaye ahesabika kuwa ni mayit aya hii yaonyesha kuwa alokuwa na elimu ndiye yuko hai elimu ya kisheria ambaye hana ilmu hiyo fa huwa mayit alohukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala naye ndiye amekuwa ajua waja zake tabarak wa taala atasi ya tisa katika fadla za elimu anna Allah jaala saydul kalbi aljahil maita yahrumu akluha wa abaha saydul kalbi almuallam ni kuwa hata katika wanyama Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha amepasisha iliwe mawindo ya yule mbwa ambaye kuwa ni, ni ambaye amefunzwa katika mbwa kunao mbwa ambao kuwa wamefunzwa akitumwa aenda akiambiwa acha baki abakia aiwa na kuna mbwa koko aranda mitani kila taka kila ja kila pipa aingia tofauti baina ya mbwa hao wawili kwa nini walikuwa tofauti je ni kwa kuwa huyu ana nguvu zaidi ya yule au ana umahiri zaidi ya kuwinda zaidi ya yule la ni kwa kuwa yule ni muallam yule mbwa wa kwanza ni mbwa ambaye kuwa ame amefunzwa asikia akitumwa aenda akiambiwa acha anacha na mbwa wa pili ukimpigia debe usiku mchana atakuma bado atafanyaje atakuvamia na atakuma hakufahamu taib Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aka akapambanua akaweka tofauti baina ya hata mbwa alofunzwa na ambaye kuwa hana ilmu akahalalisha mawindo ya yule mbwa ambaye kuwa ni mbwa ambaye kuwa amefunzwa na yule mbwa ambaye kuwa si mwenye kufunzwa basi mawindo yake ni haram haifai kuliwa yasaluna kamadha uhilla lahum watakuuliza kuhusiana na yale ambayo wamehalalishiwa katika vyakula wale vipi wale katika vyakula vipi qul uhilla lakum tayyibat ambiwa mtume waambie kuwa yote ambayo kuwa ni tayyibat vyakula ambavyo kuwa ni vizuri vizuri basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahalalishia Mwenyezi Mungu amehalalisha kila ambacho kuwa ambacho kuwa ni kizuri inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri na wala hakubali ila kilichokuwa kizuri kwa hivyo vyakula vizuri vyote kaida ni kuwa tayyib halalu atayyib min almaakulat kilichokuwa kizuri katika vyakula ni halali kwa wanadamu kula wama allamtum min aljawari kisha akataja khas na yale mawindo ya wale mbwa ambao kuwa mmewafunza kadhalika kwenyu kwenyu ni halal aiyo mukallibin tuallimunahunna mimma allamakumullah mukawafunza katika yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafunza katika elimu ambayo kwa mwanadamu ampewa mathalan ilmu ya mawindo kwenda kuwinda mtu anakuwa na mbinu na khibra basi kadhalika anakamfunza mbwa wake kufanyaje kwenda kuwinda basi mbwa huyu ambaye kwa umemfunza iwapo utamtuma fakulu mimma amsakna alaykum aywa wadhkuru smallahi alayhi mle katika yale ambayo kuwa watawawindia hawa mbwa pale mtakapowatuma aiywa mkataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala asema mtume sallallahu alaihi wasallam idha arsalta qalbak fasamillah mbwa wako yule ambaye kuwa umemfunza utakapomtuma akawinde basi Allah taja Mwenyezi Mungu sema bismillah kisha umwachilie akakuindie ukienda ukampata amewinda aiywa ndege paa mnyama kule porini amemshika akamng'ata hata kamua basi ni halali kwako kumla windo hilo hiyo ni halali kwako kwa kuwa huyu mbwa anayo fadhila fadhila yake ni kuwa amfanyaje amekuwa ana ilmu kinyume na mbwa koko lao atatoka akawinda akashika paa nyama nzuri wewe ukija pale ukapata ni mbwa wa kurandaranda ndiye uko pale amemshika na kamua basi huna haki kuchukua nyama hiyo kula hiyo ni haki ya mbwa huyo ni haki ya mbwa huyo hutoila kwa hivyo aya hii ime imetuonyesha fadhila ya mbwa ambaye kuwa amefunzwa pamoja na kuwa twajua mbwa kawaida ni mnyama ambaye kuwa ni hasisa mnyama ambaye kuwa ni duni mnyama amekuwa ni duni walakin pindi alipokuwa na elimu na basi ikawa anayo martaba nam kwa windo lake kuwa ni halali kuliwa je atakapokuwa mwanadamu mwenye ilmu iwapo ni mbwa chakula chake kikawa ni halali mawindo yake ikawa ni halali je mwanadamu atakuwa katika cheo ipi ya kumi katika fadhila za elimu <clears throat> أول وحي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله على الإنسان أيوة بتعليمه ما لم يعلم وأمره بسلوك طريق العلم كوا وحي يا ya kwanza ilipomjilia mtume sallallahu alaihi wasallama aiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo ambayo kuwa yahusiana na ilmu na njia kutafuta ilmu kupata ilmu ilipomjilia ilipomshukia aya iqra bismi rabbika ladhi khalaq aiwa soma soma kusoma ni katika njia na hatua za mtu kujifunza elimu hii ndo wahi ya kwanza ambayo kuwa ilimjilia mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatangulizi jambo ila lina umuhimu halitangulizi jambo ila lina umuhimu ikaja jambo la kwanza katika wahi na ni elimu jifunze kusoma kwa jina la Mola wako ambaye kuwa amemuumba mwanadamu na alimfunza mambo ambayo kuwa mwanadamu yani ayati hizi za kwanza katika suratul alaq zote zahusiana na mambo ambayo kuwa yafungamana na elimu yote kutujulisha na kututanabahisha na umuhimu wa elimu tabit tamir ah, <clears throat> ya 11 katika fadhila za elimu أنه سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانا كوي الله سبحانه وتعالى أميت حجة يكي إليمو كواني أفلمي حجة يكي إليمو متو أناي حجة أيوة دليل يكي إلمو وزنك سبحانه وتعالى كتك آيات نينجي ذا قرآن أميت كواني سلطان ني أفلمي متو كوا أفلمي أيوة قال ابن عباس أسمى ابن عباس رضي الله عنه كل سلطان au kullu sultanun fil qur'ani fahuwa hujjatun kila sultani tamko sultani kitajwa katika aya za Qur'an aiwa basi fahuwa hujjatun ni hujja ni mtu kuwa na hujja ya kielimu aiwa wasema wanachuoni liannaha tujibu tasallutu sahibiha wa kwa kuwa kwa hujja na elimu mtu anakuwa na uwezo juu ya wengine pale mtu anapokuwa na hoja na elimu basi wengineo wote anakuwa ni mwenye kuwa na utawala na sulto juu yao anakuwa na uwezo juu yao kwa kuwa aweza akawanasihi aweza akawashawishi mpaka wakawa ni wenye kubali ambalo kuwa analitaka aiywa wa sultanul ilmi adhamu min sultani yad na wanachoona wasema kadhalika aiywa na utawala wa kielimu ni bora na ina fadhila zaidi ya utawala wa wa kuwa na nguvu wa wa mkono au kijeshi utawala wa ilmu nam ni zaidi ya utawala wa kijeshi fasultan aljah in yakun ma'ahu ilmun yusasu bihi fahuwa bimanzilati sultanu siba wal usud wa nahwiha iwapo utawala nam wa mkono wa kijeshi ikikosa elimu basi ni sawasawa na utawala na ufalme wa uhayawani kama vile utawala wa simba porini utawala usokuwa na elimu utawala huo wajua ubabe tu kukandamiza wengineo utawala wote usokuwa na elimu basi ni utawala wa kibabe ambao kuwa ni wenye kukandamiza uraia wake ama iwapo utawala utakuwa ni utawala ambao kwa utukamana na ilmu basi kutapatikana rahma kutapatikana na uadilifu baina ya watu aiywa qudratun bila ilmin wala rahma utawala usiokuwa na ilmu nam ni utawala ambao kuwa hauna rahma bikhilafi sultanul hujja kinyume na utawala na ufalme wa kielimu aiywa fa innahu qudratun biilmin wa rahma wa hikma ni uwezo na utawala ambao kuwa ndani yake kuna rahma huruma na, na kunayo hikma dalili ya hayo ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoifungua maka katika amul fathi ikawa wale washirikina wa Quraysh wa maka na wengineo mayahudi waliokuwepo aiwa zama hizo wako chini ya utawala wake atakacho atafanya juu yao iwapo ni wa kumalizia mbali basi atawamalizia walakin kutokamana na ilmu basi ikawa anayo rahma akauliza aiyo nyinyi muona nitawafanya vipi alipokuwa mbele yao akauliza aiyo madha tarauna anni fa'ilun bikum nyinyi muona nitawafanya vipi leo maanake mimi leo ndiye ndiye mfalme hapa na kawaida innal muluka idha dakhalu qarya afsaduha wajaalu aizzata ahliha adilla mfalme akiingia katika sehemu akaiteka basi wale watu waliokuwa wakimfanyia inadi atawagandamiza na atawadhalilisha kama alivyosema Balqis katika surat uh, an Naml aiyo hilo ndo ndo kaida ya ufalme wote ambao kuwa sio katika mwongozo wa, wa utume mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia aiyo idhhabu fa antum tulaqa nendeni hakika nyinyi mko huru mko huru katika ardhi hii hamtadhuriwa wala hamtafanyiwa lolote hii yaonyesha ufalme wa elimu ilivyokuwa na huruma na uadilifu hao watu huenda wakalainika nyoyo zao kinyume na ufalme usokuwa na elimu moja kwa moja itakuwa wamalizie mbali walituadhibu katika vita vilivyopita walitu walitutatiza sana kabla ya kupata ushindi juu yao aiywa kwa hivyo ufalme wa elimu aiywa ndio ufalme ambao kuwa wenye rahma na uadilifu hii yote yaonyesha fadla na ya ilmu ya 12 katika fadla ya elimu anna ahlahu hum ahlu taqdim ila almaratibi ad-diniyya wa fi a'la alwilayati wa ashrafiha <clears throat> ambao kuwa wanayo elimu hao ndo wenye kutangulizwa katika wilayat katika utawala aiywa na vyeo vya juu vya kidini na na vyeo vingineo ambao wanayo elimu ndio wenye kutangulizwa daima kama ilivyokuja katika hadith sahihi an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aiywa asema kuwa qala nabi sallallahu alayhi wasallam ya ummul qaum akrauhum likitabillah awaongoze watu katika swala hii ibada kuu ya watu kusimama mbele ya Allah subhana wa ta'ala ambaye atatangulia kuwa kiongozi wao akrauhum likitabillah ni yule ambaye kuwa aisoma Qur'ani kwa uzuri mwenye kuijua Qur'an fa in kanu fil qira'a sawa fa alamuhum bisunna iwapo watakuwa sawa wamelingana watu walohudhuria katika ibada hii kuu ya swala basi alamuhum bisunna alokuwa na elimu zaidi na sunna yake mtume sallallahu alaihi wasallam naam katika wenye kujua Qur'an ikapatikana mmoja wao ajue Qur'an na zaidi ya hapo ajua kadhalika sunna huyo atangulizwa aiyo fa in kanu fi sunna sawa fa aqdamuhum islamun basi wapo katika martaba tatu hizi wako sawa Qur'an na sunna basi fa aqdamuhum ila islam basi aliyetangulia kuingia katika katika Uislamu aiwa wa sinnan na yule ambaye kuwa ni mkubwa katika katika watu katika kaum ndiye ambaye kuwa atangulizwa yote haya yaashiria kuwa naam ambaye atangulia watu ambaye aongoza uh, ongoza watu ni mtu ambaye kuwa anayo elimu elimu gani alkitabu wa sunna kama ilivyotajwa katika katika hadithi hii hii ni ushuhuda ya ile taarifa ya ilmu ambayo kuwa tulitoa ilmu bikitabillah bikalamillah wa ilmu bisunnati nabii sallallahu alayhi wasallam ya kumi na tatu katika fadhila ya ilmu duau nabii sallallahu alaihi wasallama liman ishtaghala bil ilm ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama alimuombea yule mwenye kujishughulisha na kutafuta ilmu ya kitabu Allah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea dua na dua ya nabii dua ulambia makbula dua za manabii zenye kubalika moja kwa moja rawi al-Imam Tirmidhi wa ghairihi min hadith ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an ampokea al-Imam Tirmidhi na wengineo katika wanachuoni wa hadith katika hadithi ya ibn Mas'ud kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamilu fikrin ila man huwa afqahu minhu amwombea mtume sallallahu alaihi wasallama huyu mwenye kuisikiza maneno yake na kujifunza na kuihifadhi na kuibalighisha kuwafikishia wengineo yani mwanachuoni na mwanafunzi wa elimu ya sheria nadhara llahu mra'an mwenyezimngu Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie nuru na mwangaza aiywa kwa yule ambaye kuwa samia maqalati amesikia maneno yangu yamemfikia fawaaha kisha akawa ni mwenye kuifahamu kwa uzuri wa hafidhaha na kayahifadhi hivyo hivyo ilivyokuwa waballaghaha kisha akawa ni mwenye kuibalighisha kumfikishia mwenziwe yani ni mtu ambaye antoka kwenda kujifunza ilmu akawa ni mwenye kujifunza akaifahamu kwa uzuri kisha baada ya hapo elimu hiyo akawa ni mwenye kunasihi wenzake kadhalika na yale ambayo kuwa amejifunza Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallama mtu huyu anamuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe nuru ampe mwangaza mtu huyu na hii dua hakupasa mtu huyu kwa kuwa ni mfalme ama kwa kuwa ni tajiri au kwa kuwa kwa kuwa la bali kwa kuwa amejishughulisha na jambo kubwa ambalo kuwa ni elimu hii ni dalili kadhalika ya fadla ya elimu kwa hivyo ambaye kuwa ataka kupata nadhara hii dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi na ajishughulishe na elimu <clears throat> ya 14 katika fadla ya elimu قال الإمام أحمد رحمه الله أسمى منachoni رباني أحمد بن حنبل الناس أهوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب الناس أهوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه في كل وقت أسمى منachoni الإمام أحمد katika fadhila za elimu watu wanayo haja zaidi ila ilmi minhum ila taami wa sharab wana haja kubwa zaidi ya elimu kutoka kushinda haja yao ya chakula ya vinywaji na vyakula watu wahitajia elimu zaidi ya kuhitajia kwao vyakula na vinywaji kwa nini asema lianna taam wa sharab yuhtaju ilayhi fil yawm marra au marratayn kwa kuwa vinywaji na vyakula vyahitajiwa katika siku mara au mara mbili dalili ya hayo mtu akifunga mathalan <clears throat> mchana kutu amfunga yeye pengine atafuturu tu kisha baada ya iftar ankunywa maji tama glasi moja akala tende akala kidogo anshiba anshindwa kuendelea mmeshuhudia hilo bali mmewapitia hilo tayib na huenda akalala baada ya kuswali ni isha au tarawih aiywa mpaka alfajiri ka pambauka na ilhali yatabakia katika hali yake taib hafi bali mara ngapi imeshuhudiwa jengo likali lenye kuporoma kuporomea ikaanguka watu wakawa ni wenye kuzibika kule chini wakabakia siku tatu siku nne wiki nzima bali si mtu mzima watoto wachanga wadogo wambakia chini ya vifusi wame wamefunikwa kule siku hizi zote hawajahitajia wahitajia chakula lakini wako katika hali waweza bakia pasina pasina chakula katika kipindi hicho chote asema al-Imam Ahmad chakula ndivyo mtu ahitajia mara au mara mbili basi mathalan mtu ambaye ankula leo aweza baki mpaka kesho walakin al-ilm asema al-Imam rahimahullah wal ilm yuhtaju ilayhi fi kulli waqtin elimu yahitajiwa katika kila dakika ya mtu katika kila dakika katika kila jambo ambalo kuwa walifanya waenda warudi wafanya kila kitu chataka ulifanya kwa elimu ukikosa ilmu kauli ya imam ibn al-jawzi iliyotangulia iwapo itakosekana basi dhalla mtu atapotea katika kila ambacho kuwa ataka kulifanya hii yote nikuonyesha sharaf na fadla ya elimu ya 15 katika fadla ya elimu <clears throat> anna al-ilma imamul amal ni kuwa elimu ndiyo imam kiongozi cha matendo hakuna kitendo ila lazima iwe inayo kiongozi wake na kiongozi wake ni alilmu wa al lahu na elimu ndiyo yenye kuiongoza matendo wal amalu lahu wa mu'tammun bihi na matendo ni maamuma ya elimu matendo yote ambayo kuwa mwanadamu ayafanya lazima iwe na kiongozi na kiongozi huyu nani ni elimu Qala ta'ala asema tabaraka wa ta'ala alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ambekuwa ameumba kufa na uhai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ili awatahini nani miongoni mwenyu mwenye kutenda matendo ambayo kuwa ni mazuri aya hii liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ahsanu amala aifasiri Fudhail ibn Iyad rahimahullah katika wanachuoni wakubwa ahsanu amalan aswabuhum kuwa af, afdalu amalan ahsanu amalan mwenye matendo mazuri ni aswabuhum aswab ni kile ambacho kuwa kilicho kuwa katika katika usawa matendo ambayo kuwa yako katika katika usawa asema rahimahullah wal amalu idha lam yakun khalisan fala yakun sawaban wa idha lam yakun ايوه على على السنه فلا يكون صوابا حتى تكون خالصا ايوه وفق السنه matendo pasina kuwa na ikhlas basi hayako katika usawa na iwapo inayo ikhlas walakin haijafikiana na sunna mwenendo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam fala yakunu sawaban hata yakuna khalisan sawaba mpaka iwe ina mambo mawili al-ikhlas na mutabati rasul sallallahu alaihi wasallam mambo mawili haya toja katika ushuhuda wa elimu elimu yaingia hapo vipi ni kuwa alilmu dalilu likhlas wa dalilu alamal mtu atajuaje ikhlas ya kikweli pasina elimu na mtu atajuaje matendo mazuri ambayo kuwa atakiwa yafanya pasina pasina elimu yarudi mambo kwa jumla kuwa ikhlas na amal ambayo kuwa al-ikhlas wal-mutaba ambayo kuwa ni masharti ya kukubaliwa matendo yarudi kuwa lazima yatokane na na elimu ikawa mambo yote yarudi kuwa lazima yatokamane na elimu ndipo itakapo itakapokubaliwa kwa hivyo ni dalili kuwa aiwa elimu ndiyo kiongozi na ya matendo ambayo kuwa yakubalika mtu ataka kufanya tendo ambalo kuwa linakubalika basi awe ni mwenye kuwa na ilmu <clears throat> wasema wanachuoni wala yatamakkanu al-amilu min al-ityani bi'amalin yajma'u hadhain al-wasfain illa bi'ilm na mtu hawezi kutenda tendo ambalo kuwa lina ikhlas na la afikiana na alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallama illa mpaka awe anayo ilmu فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل ala السنة kwa hivyo tujue kuwa elimu ndiyo dalili ya mtu atakavyomtakasia Allah subhanahu wa ta'ala matendo haya na vipi atakavyoifanya kulingana na sunna au kama vile alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam ya 16 katika fadhila ya ilmu hapa naashiriwa kuwa naendelea mpaka robo kisha swala itakuwa na nusu inshallah haya kwa hivyo mbakia nukta mbili kisha tumalize قال الإمام الحسن البصري رحمه الله أسمى مناچوني ومتابعين الإمام حسن البصري الآمل على غير علم كالسالك غير على غير طريق ambaye atatenda matendo yote pasina elimu ni kama yule ambaye kuwa ataka kutoka kwenda safarini pasina kufuata njia inayomwelekeza walamilu ala ghairi ilmin yufsidu akthara mimma yuslih na yeyote ambaye kuwa atatenda tendo lolote pasina elimu sahihi basi itakuwa mafsada ambayo kuwa yatokamana naye ni zaidi ya kutaka kusuluhisha kwake yeyote ambaye kuwa atafanya jambo pasina elimu basi atakuwa ni mwenye kuharibu zaidi kuliko kutengeneza kwake fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibada asema rahimahullah kunasihi waumini kwa jumla aiyo tutafuteni elimu ya ibada Allah nam kutafuta ambako kuwa haitokuwa ni yenye kupelekea watu kudhuru ibada zao yani watu kupuzilia ibada tafuta ilmu na ilhali umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala watlubu alibada talaban la yadhurru bililmi na kadhalika simama kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kuabudu ambapo kuwa hautakuwa ni wenye kudhuru elimu maana baadhi ya watu wailemeza upande mmoja zaidi ya nyingine tapata mtu yeye ajishughulisha na elimu upande wa kutenda kwa yale ambayo amejifunza hayuko yeye yeah, mashallah abeba shahada kubwa ni mwanachuoni walakini matendo yake kinyume na shahada yake na wengine utapata mashallah anayo ibada nyingi itikaf swala zaka aiyo saum nyingi anazo afanya ibada zaidi walakini yote kutokamana na jahil pasina elimu na mfano huo katika jamii ni wengi watu ambao kuwa wanayo ibada nyingi pasina elimu au ambao kuwa wamebobea katika elimu wakawa wasifika anayo jina aiyo anayo jina kubwa la kielimu walakin ukimuona na matendo matendo yake na shahada ambayo kuwa anabeba ni fark baina masharik na magharib tofauti baina mashariki na magharibi la yatakiwa mtu akitafuta ilmu basi na sisahau kufanya ibada na iwapo afanya ibada na ajue kadhalika atakiwa ajifunze ilmu alimamu alhasan albasri anasihi fa inna qauman talabu alibada wa taraku alilma hatta kharaju biasalib biasyafihim ala alumma apigia mfano kuwa kwani kuna watu aiywa talabu alibada walijishughulisha sana na ibada aiywa wa taraku alilma wakaacha kujifunza elimu ya ibada hiyo aiywa hatta kharaju bi asyafihim ala, umma ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikawapelekea mpaka wakawa ni wenye kunyanyua sefu zao kuwapiga vita na kuwaua aiywa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sisi tuko katika zama ambayo kuwa kauli ya imam ni sahihi na yashuhudiwa yashuhudiwa vikundi vya watu wamesema kuwa wako katika jihad wako katika kupigania na kuinusuru dini imewapelekea habari zafika kuwa hiyo waislamu wauliwa muislamu fulani achinjwe ilikuwa sababu nini sababu amfanya kosa katika dini ambalo kuwa halimtoi katika dini hawa kwa ghaira yao iliovuka mipaka yake na kuona kuwa wanatetea dini na kusimamisha haki ikawa ni wanamsimamishia hadi wakamchinja mara ngapi habari za tufikia imewafikisha watu mpaka wakaona ni usawa haya lipueni huku na kule pasina ku kutofautisha wala kuona maslaha na madhara itakayokuwa baada ya hapo hiyo ni kwa kuwa watu wame wameshikamana na ibada ambayo kuwa hawana ilmu kuhusiana nayo ilmu ya jihad sivyo ilmu ya jihad ama ibada ya jihad sivyo yataka ilmu wanachuoni walipokuja kuwanasihi jamani sivyo mafanya uharibifu katika ardhi wakawaambia wanachuoni nyinyi ni wapuzi nyinyi ni wajinga wakaona kuwa wao kusimama kwao aiwa kwa kutetea au kutoa sauti zao hao ndio wenye ilmu hao ndio wajua wajuzi la mtu atakayefanya jambo lolote pasina elimu basi atakuwa ni mwenye kuleta mafsada makubwa kuliko kutaka kusuluhisha ambao kuwa anaudai walau talabul ilma lam yadullahum ala ma faalu asema al-imam rahimahullah na lau wangetafuta ilmu kisha wakafatiliza matendo baada yake lam yadullahum ala ma faalu haingewapelekea kufanya ambayo kuwa wanayafanya hii kauli sahihi tushukia katika zama ambayo kuwa tuko ndani yake rahimahullahu rahmatan wasi'a na yamisho katika jumla ya nukat nikato ambazo kuwa tunkusudia kuzungumzia fabil jumla aiyo katika jumla ya fadla za elimu kala lalama fairuz zabadi rahimahullah fi basair dawil tamiz asema mwanachuoni wa kilugha fairuz zabadi katika kitabu chake basairu dawi tamiz katika kutaja jumla ya fadla za elimu asema huwa tarikatul anbiya wa turathihim elimu ndiyo tarika mirathi ya manabii ambayo kuwa wameachia umma wake umma wao manabii kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahum lam yuwarithu dinaran wala dirhaman inma warathu ilma manabii walipofariki hawakuachia watoto wao na vizazi vyao na wafuasi wao chochote cha kurithiwa katika mali innama waratul ilma hakika waliwaachia warithi elimu wa ahluhu usbatuhum nam wa warithuhum na ambao kuwa watajishughulisha na elimu hao ndio ambao kuwa ni warithi wa mitume kila mtu ajinasibisha kuwa katika umma wa mtume kadha je ameirithi alichoachiwa na yule nabii utapata kuwa watu wengi mirathi hiyo hawaitilii manani wala hawaioni kila mtu adhania kuwa mirathi ni kuwa mtu apokee sente na apewe ardhi wa kadha wa kadha la kunayo mirathi ambayo kuwa ni bora zaidi ya hiyo nayo ni ilmu wa huwa hayatul qalb wa nurul basair asema alimamu imam Fairuz Abadi aiywa elimu ndio uhai wa moyo mwenye elimu basi moyo wake uko hai wa nurul basair nayo ndiyo nuru aiywa ya fikra na mtizamo wa mja wa shifa usudur nayo ndiyo <clears throat> tiba ya nyoyo za watu watu wanayo maradhi nyingi za kimoyo fikra na wasiwasi shubahat na mengineo basi tiba yake ni elimu wa riyadul uqul wa ladhatul arwah nayo elimu ndiyo riyadul uqul aiywa ndiyo uwanja ndiyo bustani ya akili za wanadamu wa ladhatul arwah nayo ndiyo ladha ya nyoyo za watu wa unsul mustawhish nayo ndiyo maliwazo ya yule ambokuwa anaona ukiwa anaona upweke basi iwapo ataka kuliwazwa basi na afuate elimu wa dalilul munharin munhirin nayo ndiyo dalili ya ambokuwa kuwa hawajui kwa kuelekea elimu ndiyo mwongozo wa watu ambao kuwa wako hairan katika ardhi hawajui waende mashariki ama magharibi iwapo atachukua taa ya elimu basi atajua ambako kuwa ielekeze maisha yake wa huwa almizanu alladhi tuzanu bihi alaqwalu walafalu walahwal nayo elimu ndiyo chenye kupimiwa aiywa matendo maneno na hali za watu iwapo wataka kupima maneno ya mtu kwa vipimo vya kisawa vya uadilifu basi tumia elimu iwapo unataka kupima matendo ya mja je ni sahihi au ni batil basi kwa elimu na hali ya mja kadhalika wa huwa alhakimu almufarriqu baina ash-shakki wal yaqin nayo ndiyo hakimu katika hali ya mtu kuwa na shaka na kuwa yakini basi atakapokuwa na elimu basi itaondoka shaka na atajua hakika ya kitu wal irshad nayo ndiyo hakimu pale ambapo kuwa kwatokea upotofu na usawa iwapo ilmu yaingia katika swala watu wazozana basi itapambanuka haki walhuda wa nayo ndiyo mwongozo aiwa eh, hakimu baina ya mwongozo wa sawa na upotofu wa huwa swahibu fil ghurba nayo elimu ndiye rafiki pindi mtu anapokuwa aiwa katika ukiwa na katika ugeni ukienda ugenini na ila hali una elimu basi jua unaye mwenza na rafiki wal muhaddith fil qalwa naye elimu naam ni mlongonezaji au mwenye kuzungumza nawe pindi unapokuwa katika katika upweke unapofikiria katika masaili za kielimu kana kwamba na unaye mwenzako ambaye kuwa azungumza nawe katika mambo ambayo kuwa ni makubwa wal anisu fil wahsha wal kashifu anishubha shubha nayo ndiyo yenye ku, kuiondoa ashubha mambo ambayo kuwa ni yenye kutatiza na kukanganya walghina alladhi la faqra ala man dhafara bikanzihi nayo ndiyo utajiri ambayo kuwa ambaye kuwa ataibuka kuipata basi hana ufakiri baada ya hapo ambaye atapata elimu si fakiri hata iwapo ankosa ankosa senti asema mwanashairi Uh, <clears throat> Abu Abu Abu Isaq al-Biri katika kutaja fadhila za elimu Bakr ndautuka law ajabta eh Bakr yani eh kijana aiywa nakuita na nimekulingania lau ajabta ila ma fihi hadduka lau akalta nimekulingania katika jambo ambalo kuwa ndani yake kuna cheo chako lau ungelikuwa ni mwenye kuzingatia ila ilmin takunu bihi imaman mutaan in nahaita wa in amarta nimekulingania uje katika ilmu ilmu ambayo kuwa itakufanya imaman aiwa mutaan imam mwenye kutiiwa in amarta wa in nahaita utakapoamrisha na utakapokataza basi utakuwa ni mwenye kusikizwa wayajlu ma biainika min ghashaha wayahdika sabila idha dhalalta na ni yenye kukuondolea aiwa ghasha pazia mbele ya macho yako aiywa pindi utakapokuwa njiani ukapotea basi elimu itakuongoza watahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka aljamala idha ktarabta na kadhalika elimu ambayo kuwa itakuvika taji utakapokuja mbele za wenzako wa yaksuka aljamala idha ktarabta na itakuwa ni vazi na pambo kwako pindi utakapo, utakapoenda ugenini yeyote ambaye kuwa ashuka katika nchi na ilhali ni mwanachuoni je watu wamkabili vipi kwa furaha na shangwe na shime ya hali gani si kwa kuwa jina lake au kwa kuwa ajinasibisha na kaum au na nchi fulani la bali kwa kuwa ajinasibisha na elimu yanaluka naf'uhu madumta dumta hayyan wa yabqa dhukruhu laka in dhahabta yabakia manufaa ya elimu aiywa pale unapokuwa katika uhai na kadhalika utakapokufa aiywa basi manufaa yake ya kufikia bado makaburi kwako kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama idha mata ibn adam inkata amaluhu illa min thalathin akataja ilmun yuntafa bihi katika hayo mtu atakapokufa basi matendo yake ujira wake wakati wote illa matatu na akataja au ilmin yuntafa bihi huwa al-adhbu al-muhannadu laysa yambu tusibu bihi la man dharabta hii elimu ndiyo sefu ambayo kuwa haipati kutu ni sefu ya kukata baina ya haki na batil haipati kutu sefu hiyo hiyo tusibu bihi makati la man dharabta iwapo wataka kumshinda na mpinzani wako basi utamshinda kwa elimu wa kanzu la takhafu alayhi lisan khafiful hamli yujadu haithu kunta nayo ni kanz ni akiba aiywa ambayo kuwa ni rahisi sana ni nyepesi sana kulibeba popote utakapokwenda aiywa hafifu alhamli yujadu haithu kunta ni nyepesi kuibeba ni kanzu thamini ambayo kuwa popote uendapo unayo katika akili yako falau kadadukta min halwahu ta'man la atarsa ta'alluma wajtahatta lau ungelikuwa ni mwenye kudu, kuonja utamu wa elimu aiywa la atarsa ta'alluma wajtahatta ungeamua kuwa maisha yako yote ni kutu, katika kutafuta elimu na ungejitahidi katika hilo wala yashghalka anhu hawa mutau wala dunya bizakrafiha futinta na wala dunia hainge kushughulisha wala mapambo ya dunia kushughulisha kwa hivyo ikhwan ahibba fillah izza na utukufu wa umma huu ni mpaka warudi katika asli waliokuwa ndani yake salafu salih na asli hiyo mwenendo wake ni watu kujua ilmu ya sheria ndiposa kongamano au daura kama hii imekuwa ni yenye kuanzishwa katika mtaa kama huu ambao kuwa tutarajia biidhnillah pindi itakapoendelea hali ya mujtama kama ambavyo kuwa tuijua na wala haitaki kumaelezo aiywa inshallah itabadilika hali hii haibadilishwi na mchango mwingi wa pesa wala maandamano mwingi wala kelele nyingi aiywa wala wala ujuaji na watu kubobea katika mashindano tofauti tofauti la bali ni kuwa kila mmoja wakubwa kwa wadogo waumwe kwa wake wote washikamane na mirathi anubuwa na mirathi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo hali ya mujtama itarekebika ndipo kila mmoja ataishi katika maisha yake na ila hali anayo utulivu na anayo raha katika maisha yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuomba atuafikie katika lililokuwa la khairi na atuthibitishe katika hilo wallahu alam wa sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan